Eskerrik asko gukineoteatik eta zorionak hemen batu alizatea posible indezuen guztioi. guzti joi. Horten, abiadura hondiko trenan aurkako borrokak, oita marrurte beteko ditu Euskal Herrin. Ogeita marrurte lurraren defentsan eta eraldaketa sozialan alde. Etxaia boteretxuaren aurkako borroka ez da erraiza izaten nahi. Baina inoiz baino gehiago ikusten ari gea atxetean mitoa erortzen ari dela. Eta hogeita marrurte hauetan, oposizioak emandako aurrikuspenak, Hau da, HTA txikizioa, xauketa, elitismoaren adibiderik argiena dela betetzen nahi da. Biriatu aukeratu deu iparraldeko borrokaliariai omenalditxo bat eskaintzeko. Izane, hemen, iparraldean, ez dute atxeren metro bat ere eraiki oraindik. Zorionak! Iparraldean, tokian tokiko taldeen koordinaziotik kade sortu zen. Eta gero, bizi. Euren izenean, Viktor Patxonek eta Pantxo Tailerrek hitzak botako Naiz Naizunean? Bai, mirezke. <clears throat> Gurun deneri. Beraz, hemen gaude batzuk borroka hasita 30 urte geroago eta beste batzuk meka urtez eta gerozik gurekin elkartu diren guziak. Gure lurarleak zeharkatzen dituzten atxete zuntzaile eta kaltegarri horiek, metropolia hondien protxetutan eta hiri hartainen kaltetan asmatuak, aste aztetik borrokatu ditugu mila bederatzireun larogoita mabik eaz geroztik. Ara, oita urte hauetan frogatu duguna. Atxetek ez dutela salgaitren itren trafiko handitu, aderantziz baizik. Gero zeuden burrinbideak gehienez ere beren dukiaren errenean, erabiltzen zirera eta trafiko handiago zela linean tuetan. Eta naiz eta SMA ProTrans eta zitek ikerketa bulegoetako txosten independenteek arrazoia guri eman bere, hartan egon dira tematuak eta 2000 eta baionako geltokian gelitzen ziren trenak, bi aldi zenbatu zituztela onartuaren, tematu egin ziren. Gero, iragarpen ke, geruz, gezurtiak asmatu zituzten. 2000 eta haien arabera dagoen erroga osoki hasea izan entzela, iragarri zuten. Endaia, baiona adibidezat hartzen bada. Amarratxete eragari norabide bekoitzeko gaur egun 2008an bost atxete pasatzen direlarik. Oita boster norabide bakoitzeko gaur egun 2008an ama bi pasatzen diren bitartean. Eta beriro tematuta dei dira. Gero, ikerketa publiko bat antolatua izan da bordele tolosa eta bordele akitzi buruz. Eta hogei bat komisario ikerketa egilek ezezko iritzia eman dute. Hala ere, tematu dira, errealitatearen gainetik pasatuz. Eta hor da orain, zer gaberriak asmatzen, beren amets arruputzak eta finantzatzeko, erraikuntza eta herri lanen enpresa erralduien munduaren zerbitzuko. Eta anartean, anartean iritzi publikoa Uzkail dugu ama, ama mila persona baino gehiagoko ba, manifestazioekin, egun eta oita traktore haintzinean zituztelarik. Eta gaur egun, Ipar Euskal Herrian, Euskal Elkarroa da lerrokatu dena, AHT proiektuaren aurka joz. Gaur egun bordele, baiona eta irrungo hausapesek plazaratu irrungo deialdea, deialdea seieun haute txinguru biltzen ditu baina oraino ere tematzen dira. Beraz, erne egon behar dugu, burua apaldu gabe. Segi dezagun, azpilokoak hautezkunde jukutriak zikinak, ministerioetako korridorreetako biztak eta beste aintzinetik ikusiz. Kontzientzia hartzea pizturitugu, horiek elikatu eta beste batzuk piztuko ditugu. Oita urte zerrazoak hasi ditugu eta borrokak aintzina segitzen du. Atxeteri ez, jadanik ordiren biden modernazio hori, bai, eguneroko tren balioasai, bai. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus. Nous voici donc 30 ans après le début du combat pour les uns et 31 ans pour les autres. Un tiers de siècle. Et tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui aussi, bienvenue. Ces LGV destructrices et ruineuses qui traversent nos territoires au bénéfice des grandes métropoles et au détriment des villes moyennes, nous les avons combattues dès le début en 1992. Et au fil de ces 30 ans, et un peu plus, 31 pour nous, nous avons démontré que les LGV n'augmentaient pas le trafic des trains de marchandises, au contraire. C'est le constat que l'on peut faire depuis les premières LGV en 81, jamais le fret n'a augmenté, au contraire. Nous avons démontré que les voies existantes étaient utilisées au maximum au tiers de leur capacité et qu'il y avait place à un plus grand trafic sur ces, lignes modernisées. Et bien que les rapports indépendants des bureaux d'études SMA, SMA Protrans ou la CITEC e nous aient donné raison, les décideurs se sont entêtés. Et bien qu'en 2014, ils aient dû admettre que dans l'état des lieux du débat public, ils avaient compté deux fois les trains qui s'arrêtaient à Bayonne. Une paille. Parce qu'annualisé, ça faisait plus de 14 000 trains par an qui faussaient les statistiques de saturation des voies. Ils ont dû l'admettre, ils ont dû l'écrire. Et ils se sont à nouveau entêtés. Puis ils ont inventé des prévisions mensongères. En 2020, selon eux, la ligne existante devait être complètement saturée. Avec, d'après leurs prévisions, 10 TGV par sens. Aujourd'hui, en 2023, il en passe toujours 5. Avec 25 TER par sens, selon eux. Aujourd'hui, en 2023, il en passe 12. Les trains de marchandises, il pensait qu'il en passerait 85 par sens. Eh bien, il en passe 4 contre 10 en 1999. Et ces chiffres sur une ligne qui peut en accueillir, qui peut accueillir 132 trains. Et pourtant, ils se sont encore entêtés. Tous ces chiffres, c'est par sens. Puis ils ont organisé une enquête publique, pas chez nous. Depuis Dax à Bordeaux, de Bordeaux jusqu'à Toulouse. Et une vingtaine de commissaires enquêteurs ont donné un avis négatif. Eh bien, ils se sont encore entêtés. Et ils sont passés outre et ils ont donné l'autorisation de continuer. Et nous voilà aujourd'hui, les voilà qui continuent en inventant des impôts nouveaux pour financer leurs rêves vaniteux. Des rêves vaniteux au service du monde des BTP. Et entre-temps, et entre-temps, entre-temps, nous avons fait basculer l'opinion publique avec des manifestations de plus de 15 000 personnes précédées 230 tracteurs. Et aujourd'hui, ce sont les élus qui basculent au Pays Basque Nord. Le CAPB s'oppose désormais au projet LGV. Et aujourd'hui, l'appel d'Irun lancé par les maires de Bordeaux, Bayonne et Irun rassemble déjà près de 600 élus favorables à la modernisation des voies existantes et défavorables à la LGV. Mais il s'entêtent encore. Alors il nous faut veiller à ne pas baisser la garde. Continuer à anticiper les mauvais coups, les sales combines électorales, les visites dans les couloirs ministériels. Nous avons fait naître des prises de conscience. Nous allons continuer à les nourrir et en faire naître d'autres. Nous avons repoussé les assauts pendant 30 ans et notre combat continue. Non au LGV, oui à la modernisation des voies existantes et oui au train utile du quotidien. Eskerrik asko. Bai, egualdeko atxeten aurkako erresistentzian diartutenei emango diegu itza. Ima odei, guain zuen txanda. Hogeita mar urtez HTA oztopatzen, batu lurraren alde. Hogeita mar urte daramatza Euskal Herrian HTAren borra, aurkako borrokak. Batzuk gehiago dira, Europar batasunak, sare transeuroparrak garraio azpiegitura plan erraldoia adostu zuenetik, Europako transnazional boteretsuenen aldeko lobiaren presiopean. Diru publiko kopuru itzelak, transnazionalek kapitalismoaren edapen ekonomiko globala bultzatuz, beraien botere eta diru konzentrazio pilaketa bermatzeko. Ilunkeriaz, inolako gizarte estabaidari gabe inposatua. Mila bederatzireun laro gehieta zazpi, mila bederatzireun laro amairu urteetan, abiadura hundiko trenari buruzko erabaki funtsezkoena hartu zituzten. Euskal Herri guztia kaltetu zuen, kaltetuko zuen, AHTA plan horren parte zen. Inoiz gure herrian planteatu den egitasmo txikitzaile eta zautzaileena zalantzarik gabe. Mila bederatzi lehunda laro gita eh, amaieran, Ipar Euskal Herrian atxetearen linea berriaren egitasmoa ezagutzearekin batera, herri kaltetu eta gizarte eragile guztiek errefusatu zuten honek eraginda, mila beratzi reunda laro mairuan, mehatxuaz jabeturik, irurtzun andoain autobiaren zenbait aurkarik, atxeteren aurkako asamblea sortu zuten. Atxeteak inguru giroan eragingo lituzkeen kalte larriak salatzeaz gain, proiektuak bultzatzen dituen gizarte, ekonomia eta ideologia desairroista eta kapitalista arbuiatuz abiadura hundiko trena Euskal Herrian hiru proiektutan banatuta dagoenez, hogeita mar urteotan obren garapena eta oposizioaren ezaugarriak zein denborak desberdinak izan dira. Urte hauetan, milaka lagunek hartu dugu parte borrokan. Hasieran bidazoaz ipar, iparrera kadek landetako eta ipar euskal herriko talde ekologisten koordinadora eta hegoaldera AHT-ren aurkako asanbladak akuiatuta. 2008 bat garren urtean Euskal Autonomia Arkidegoko Y-aren behin betiko onarpena ematen da. Borroka zabaltzeko asamblada eta N nekazari sindikatuaren proposamenez, hainbat talde politiko, ekologista eta sindikatuk HT gelditu elkarlana koordinadora eratzen dute. Hiru puntu adosten dira. Azpiegitura guztiz errefusatzea, kaltetutako herrien beto eskubidea onartzea eta tren garraio ereduari ez ezik jendarte eredu osoari buruzko eztabaida zabaltzea. 2006 urtean, Frantziako Estatuak Lapurdin TXB lerro berria eraikitzeko egitasmoari bultza berria emateak aurkako jarrea indartsua eragingo du berriro ere Ipar Euskal Herrian. 2005-2006an Euskal Iaren egitasmoak bere prozedura tekniko eta administratiboa amaitu eta lanak hasten dira arabako urbinan. Erresistentzi gunean, ekintzak eta sabotajeak, atxiloketak eta izun ugari. Lanak beste eremuetara zabaltzen dira eta protestek ez dute etenik. Dezjabetzak ostopatu, obrako sarbideak blokeatu, eta manifestazio handiak. Amabi, lagu, mila lagun arrasaten bi mila zazpian, eta handiena irun eta endai artean, amabos mila aurkari, bi mila amarrean. Hogeita mar urteotako mobilizazio eta ekintzek izugarrizko indarkeria poliziala, errepresioa eta kriminalizazioa ekarri zituzten. Edo zer txikikeriagatik, audientzia nazionalera eta terrorista gisa, eraman nahian aurkariak, izunen pilaketa haundia ahaztu gabe. egungo krisi ekosozial testu inguruan, atxeteren aurkako gure arrazoiak sekulako gaurkotasuna eta, eta e, le, zilegitasuna daukate. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasuntxu eta likadura buru jabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarrie, zaurgarrieren oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Igrekoaren aurrekontua, lau mila berreun milioi eurokin asizena, amar mila milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Berriki egin ikerketa batean, azken hogeita hamar urteetan lur artifizializatua bikoiztu eginda ego euskal herrian. Percepzioa bestelakoa bada ere, lanakazi eta amazazpi urtera, iaren euneko berrogeita amaboz dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea, euneko amar bat inguru, eta ipar euskal herrian ezer ere ez. Garaipen parzial hau iparraldeko aurkariei eskertu nahi genieke. Era berean, hegoaldeko arduradunei zentsugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Hau lotxa eta erabateko arbulioa martxoan. Zehar, Euskal Autonomia erkidegoko lehendakari inigurkuluk Kantabria, Asturiez eta Galiziakoekin batera egin lobi itxura Europa eta Frantziari lanak hasi ditzaten. Aste betera, errepikatu zuena euro eskualdeko bileran Nafarroako lendakari Maria Txibite eta Akitania berriko buru alein rusetekin. Herritarrek bestelako burua ustea dituzte, prekaritatea eta lan baldintzak kaskarrekin bukatzea babes sozialeko sistemak eta erretretak sendotzea, zaintza erdigunean jartzea, natura babestu eta eremu kaltetuak berreskuratzea eta bar. Bioanistazunaren galera eta krisis klimatikoaren aurrean geroz eta pertsona gehiago guztiz bestelako norabide bat hartzearen urgentziaz jabetuz doaz. Kapitalismoarekin bukatu eta pertsona guztien oinarrizko beharrak albidetuko dituen desaskunde justu eta elkartasunezkoa antolatuz. Natur ingurunearen osasuna eta pertsona guztien zaintza erdigunean jarriz, gertutasunean eta nahikotasunean oinarritutako jendarte eta ekonomia ekofeminista eredu berri bat eraikiz. Guztion elikadura buru jabetza helburu, agroekologia oinarri landa eremoak eta komunitateak egiazki egiazki babestuz, batu lurraren alde. Atxeterik ez! Eh, bueno, bestalde eh, aipatu nahiko genuke e, eh, egoaldean e, atxikimendu kanpaina bat jarri dugula martxan, e, arrakastatu baloratzen dugu atxikimendu kanpaina eta bueno, e, oraindik bere atxikimendua eman ez duen ari, e, gombidatu nahi diogu e, esateko oraindik garaiz dagoela atxikimendua emateko eta borrokara batzeko. Beno, aipatu bezala, odeiek, ba, txikimendu kanpaina dago, baina hortik aratago, ba, ekimendez berreinak eh, ba, daude egoaldian. E, horretan dauneko hasiak baia, e, ja dauneko herrizerriko erakusketa ibiltariakin badabiltza, eta hitzaldikin bai. E, gaurkuan hemen gade, egoaldea eta iparraldea batuta, eta jarraian, iruñean, basaurin, oiartzunen, ondarrun, donostian, zeinbestean balekutan, burutuko dia ekitaldik, eta maiatzak seia izangoa egun guratxu bat. Eta bueno, e, gaurko saioakin jarratuz, e, momentu honetan bertxolari emango dio itza, ba, jakin dezazuen ore handia dela, gutzako, e, zuek hemen izatea, Baialen Lujanbio, Sustraiko Lina eta Aitor Mendiluze, eta zinez eskertze dugula, bai gukin izatea. Guk ere eskertzen dugu zuen aurkezpena, ta borroka tinkoa batzuk ta bestena. Kapitalak lengoa baitauka eskema, hau da borroka zar bat buka gertatu ez dena. Eta asmo izpirik ez da bukatzeko, ikusiz batzun tema lurra zulatzeko. Honek segitzen badu gaur arte antzeko, lurrik ez za izango oinak pausatzeko. Estatu gobernuta interes dun lobi, Gudenak zordun duta eurak lepolodi, zergatik komeni da, zergatik tan hori, ardatz Atlantikoa deitzen duten hori. Ardaz mende baldarrak aize espiritu, euren politika hau ez alda delitu. Negozio planteamentu horrek bialde ditu, aurre kontu handitu, talurrak txikitu. Naiz ta bizitzan dena izan politika, aipadezagun gaurko herri dinamika, gurea ere ezalda tren bat polita, Batzuek zutik eta beste keserita. Zutik naiz eserita denok bide bera, hogeita marrurtetan bagoaz aurrera. Abiadura hundiko deitzen dute bera, baina gurrunago iritsiko gera. Ai lanak eta izerdiak, Batzuk nekatuago dauzkate gerriak Rokero maite zaituzte erriak Ta orain behar dira rokero berriak Rokero zarrak oendik gazte badira haute, borrokak irautea dulako bertute. Ala atza zaurian sartu naiko nuke, hemen gutxik dauzkate, hogeita marrurte. urte. Atxeteak ze beldur eta ze bertigo, gugure transerrean goaz polikiro. Gazteak pentsatzeko beraz emotibo, erabaki behar da zein trenera igo. Ta batzuk azkarra azka baitute kutizi, hori dugu gaurko garaien minbizi. Hemen zarzarrik ez da, biho alen bizi. Hemen nahi duguna da, presi gabe Bizi. Sorpresa mata amigo dioten bezela, zertako ez ez ulertu bizitza horrela. Gazteak trenontara igo daitezela, ta ezaztu borroka osasuna dela. Zarragoek jarraitu dezaten lenean, jende berria behar da aldamenean. Indarra aitzen da soilik iraunean, hau gorri-gorria zen asiginenean. Ara hemen bidasoa ibaiko biegi, Ara hemen gure gorputz oiu eta begi. Gobernu biznes zale eta eskuineko alderdi, Zuloa elikatzen ez dezaten segi. paradigma berri bat delako gaurkoa. Naiz eta trena izan punta-puntakoa, treneko jana beti nola alakoa, ta ez gaur bezalako amaiketakoa. Hau esan da ni ere isiltze arnago, berri sortuko gera gaurko azarago. Laizter izango dira deialdi gehiago, gure bide horria markatuta dago. Eskerrik asko. Eta... Beno, guzti zamaiera emateko, bai, aipatu, aipatu duten bezala amaiketako hasi aurretik eta horrekatek isek e, eh, jo aurretik, emango diegu hitza iparraldetik, eh, hitz e, batzuk eh, botan nahi dituzte, Eh, bizitako egoera judizialetik eh, ba, horren Bien, je vais être moins marrant, je vais vous parler en français. Voilà, c'est à l'occasion de la presse qui est ici présente, et puis vous, dit Paraldé, je voudrais faire un petit point sur l'actualité. Vous savez qu'en 2022, on s'est vite pressé de voter un plan de financement. Le GPSO n'est plus dans les cartons, il est sur les rails, puisqu'on envisage de construire Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce plan de financement, il a été fait à la va-vite, parce qu'il y avait un délai à respecter pour créer cette fameuse société de projet. Et ce plan de financement, nous l'avons attaqué à travers des recours, un recours qui est déposé au tribunal administratif de Toulouse, parce qu'il contenait de nombreuses irrégularités. Malgré ça, notre conseil départemental du 64 l'a signé. Et on s'est rendu compte que personne n'a signé la même chose. Le préfet, qui est actuellement le préfet de Nouvelle-Aquitaine, qui s'appelle M. Étienne Guyot, a pris peur devant ces recours et a écrit une lettre à M. Rousset. Je ne vais pas vous la lire, elle est un peu secrète, mais tant pis, on la divulgue. Voilà ce qu'il dit la modification du plan de financement parce qu'il propose de signer maintenant à toutes les collectivités, de faire signer un avenant à ce plan de financement. Donc il reconnaît qu'il est irrégulier. il dit la modification du plan de financement est aussi l'occasion de corriger des erreurs rédactionnelles mineures. Effectivement, par exemple, on continue d'attribuer, comme vous le verrez, 70 millions euh, donnés par le Conseil départemental Pyrénées-Atlantiques, alors qu'ils ont voté que pour 54 millions. Mais l'erreur persiste quand même. Hein. Et voilà ce qu'ils disent. Voilà ce que dit Monsieur le Préfet. Compte tenu des recours sur le plan de financement signé le 18 février 2022, qui invoque des vices de légalité sur les délibérations des quatre collectivités, dont la région Nouvelle-Aquitaine, nos conseils juridiques recommandent afin de sécuriser davantage le plan de financement, une délibération sous la forme de trois articles. Donc ils prennent peur, a posteriori, ils vont légaliser ce plan de financement. Alors nous nous sommes adressés à M. Lasserre et à tous les conseillers départementaux, parce que je veux rafraîchir la mémoire. Le conseil départemental a voté ce plan de financement sous condition. Alors, je vais vous donner les conditions qu'avait écrit M. Lasserre de sa petite plume. Il avait écrit Nous votons ce plan de financement aux conditions suivantes qu'il y ait une concomitance des chantiers Bordeaux-Toulouse et Sud-Gironde-Dax. Or, aujourd'hui, le gouvernement s'engage sur Bordeaux-Toulouse et pas sur Bordeaux-Dax. Donc, cette condition suspensive, elle est bien réelle, donc il ne devrait pas signer ce plan de financement. C'est avenant plutôt. Ensuite, deuxième condition, il voulait un engagement financier de toutes les collectivités concernées. Or, vous savez qu'ici, la CAPB, le Conseil d'agglomération du Pays Basque, n'a pas signé ce plan de financement. Le Conseil départemental du Lot-et-Garonne a refusé de signer ce plan de financement. Donc, M. Lasserre ne devrait pas signer cet, avenant. Troisième chose, il voulait cibler la totalité de la participation du département sur Sud-Gironde-Dax et pas en sous sur Bordeaux-Toulouse. Quand on lit le plan de financement, le conseil départemental figure pour 16 millions d'euros sur Bordeaux-Toulouse. Troisième raison de ne pas signer cet avenant. Et enfin, on faisait remarquer que voter cet, avenant consisterait à avaliser un détournement de fonds. En effet, le département s'est engagé à financer 54 millions sur le GPSO et 16 millions pour l'amélioration des voies existantes. Or, dans le plan de financement, on a fait 54 plus 16, on a mis 70 millions sur le GPSO. Et malgré tout ça, vous verrez que le conseil départemental va signer ce plan de cet avenant. Voilà, le point de l'actualité, voilà comment on nous manipule en quelque sorte. Et, pour vulgariser en quelques phrases, c'est simplement les conditions gribouillies derrière la signature vont disparaître au prochain vote. Et M. Lasserre sera très étonné d'être étonné, comme il a dit dans le journal. Bueno. Oan ja, bai, amaiera emango jau, eta zorretik eskerrik asko zuire, hemen izateagatik. Bueno, ez hemen ezinun nion, atxeteik ez.